kia wiyo ra lo in dhuwa niga thunga thunga rinna niga thunga thunga nita kia wiyo thunga ra tanga lo in dhuwi thunga raha tangita niga saraa in inga thunga nita la nungi to suki mazi shayi dal kiye shayi dal nita kia wiyo niga thunga ra 사송 사즈가랑 같은 게 살아야 그리고 다가 로이오티 다나한테 좀 로이오티 스케트 같은 저는 다들게 다치 같은 있잖아 그리고 그건 좀 같아 저는 다들게 파리 저는 일리스 마크는 다 마르기 돌아와 있어 이제 나타 이제 dā tā tsukṣī nī tān tā nī gyā tsā lā tsūngā tā rī, tā wā tā tsī, anyone you caught for the thought that is a year in the yes there together the yeah so that game you think to push it out to the middle of the like really matter that in the same side the ka dhi ts'h Product者 Tower cima qhijia si tissi wo na matq hai qhwi ta. that it does slide here. Taa qaa dife yima tsarami etsi yici idhiko rachpritsgiki ng 예처 kum ugha mo nje mark whwi jikar iko ss belonging. Yada. Ka فfabi c scholars' town diapacki malu ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱚ ᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱜᱟ ᱚᱫ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱞᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱛᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱠᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱩ ᱠᱚ 아또 저번 분도 예쁘게 얘기했는데 안 왔어요. 나도 마찬가지. 많이 만족해 주신다. 야자라 선간단대님 마찬가지가 가고나. 그러니까 네온까지든단대님 마찬가지가

ngati bhi so ni na yasa la sang azang ᱡᱟᱨ ᱜᱩᱠᱷᱟ ᱦᱚᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨ ᱜᱩᱠᱷᱟ ᱦᱚᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱤᱯᱚ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱫᱚᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨᱪᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱚᱱᱮ Tā kārsi kō jīsēr nā yoi tō nā kōng gā tā lā tē gyō jāng Tani yang sang chief ki so ne ha na kong khur sang gyar gu kha gna. Tani te a sang ne che gyar gu kha gna ne to yi ro ke ke ke ke ta a tsu ri. Ta o ku sang ne yang sang ne ki na le tsu na tsu ne che che tsu ra che ke ku ji se na ke. Ye ta na ke

tā kōngō sā rōng tōng lā kār kōngā nē wī kia sī nī dē tā rā yōng dā tōng rā tā kō tā tā tā ā nā azun onja miton ta da gi razveron bi da san ai ala ni to vani le da ko ye tor din bi te ran kazla ta da zalola ge da tal le ji ni se ra ko ya naite ta tsukhu tin ja ni ge mun ta san ta ni sibun moya na ma ni to gi ko ni ge mun da ga ji song ka song ka ni ge mun da li ya san ni da ni ni te ra ji cha ra ni bi da san え、見たかね、だ。とにがとプロデューサーの司賀。で、あの、2分間ぐらい思いもだるい。てか、見てみてか。だ、その似がたり。チェリとさ、どうやって Tashi rā tāngā tsāikī nāti dhīmī, tsaka dhōgōsi dhēi tsōi nāti tāngi kāwī dhīmī tsātā. Nā hō tami tsā moñi gihri ta yi tā ki sā kwa rōtā mā tar sā lingō gātā yō ka hei dākū ki dāi tami yi tsā moñi ki mi hirī rōti tsā hirī rōtā mo dāi so ni yi tar kia tsā lo tō ngā ngō diye ngō ka li tā rōm ā nī ma nā wā rōgā rōtā ri tami ta tami ya ti ni ja wō ka rōtā ni tā rōm ā so ni dāndi mi mā tsā rōmi yē ni mā rōtā rōm ā rōm ki a mā tuwa zangana mā ka tuwa yi

tenen bu sala dinan danay. Tashkanda, ne masan konsegi. Ne to kere ne ta uwa bu suku cinsenu. Ta cekte bu şeye deydi tabi bi ta ta. Ta ne ki ta ku. Ta cun deydi ta ne chini shi na teni nda kanchi ya dhan chi chi taa kan chu kwa li na taa ka maa ki taa kya tsati kwa na kor ku kong ko chok tar di taa taa nga ne pa sogi nga dhaka ya di chak na maa si taa ko kwa la Ani kati duwaanku te waa iti chaksu wani, taa saa motani niti ara sisu wani, taa kuu muu hor ki i ka hkaalaa suri kutagini. Ani taa ata ngaayi ndaaga taa agi ulungi ima tuwi, taa jit. Tati hor te, lāng dīng dā nā tī kōng wā chok kā kā yī kā yī kā dī kī tōng tōng tā kā xē yī bā kā yī kā yī kā yā rā sā dō tōng sā yī chō kā yī kā kō kā nī kā sōng hōng wā tōng tā jī rā tā yā tātri chokā gāi lāngiñi rāng rāng i tātri. Tā yā, tā yā, tā yā, nā yā nā tāng. Tā kār gāi wēn bō nā nā lāngiñi khuā sū tāng. Yīni kār nī rā mā nā nī tā